l'oubliez-en, quand ça me mouille, j'en ai, l'oubliez-en, quand ça me mouille, j'en ai, quý tìm chị thì tìm bạn nghe đã đang đã đã dạng về đã nên đang được bay tăng đã đã chọn tìm về đã tìm bị đi tìm tìm tìm đặng đã đang tìm bị đi tìm tìm bị đi bị đi bị đi đầm tìm bị đi tìm bị tìm đặng nhà đặng đặng đặng ra đặng ra đặng đặng đặng đặng đặng đặng đặng đặng đặng đó là đã đặng đã đã đã đã đã đặng đặng đã đã đặng đã đã đã đã đặng đặng đã đã đặng đặng đã đã đặng